Özüne musulman diýip, tawhide çagyrýanlar ýigrenýänlere we özüne musulman diýip, orsy, kapyry, müşrigi, näme, söýýän musulmansumaklara degişli aýatlar bilen başlaýar. Näme diýýär Allah Tagala Mumtehinan birinji, ikinji, üçünji, dördünji aýatlarda? Ýa eýýuhellezine ämenu. Eý iman edenler, la tettehizu aduwi we aduwakum awliýa diýýär. Meň duşmanlarymy we öz duşmanlaryňyzy näme, özleriňize näme, dost, dogan, ýardamçy tutunmaň diýen. Näme üçin iman ady bilen ýüzlendi Allatagala? Nedir? Allaň buýrugyna amal etýänler kim? Mu'minler. Emma musulman sumaklaň içinde kim düşübilýär? Musulmanlaň arasynda munasyk bolubilýär, düşündiňmi? Emma mu'min gatlagyna ýetenleň içinde ýa munasyk tapylmaýar, düşündiňmi? Ihsan derejä ýeten musulmanlaň içinde munasyk ýok. Mu'min derejä ýetenleň arasynda munasyk ýok. Munasyk kimiň arasynda bolýar? Muslim diýilýän pes gatlagynda. Şoň üçin Allatagalaň Diýenini edip, gaýtarandan gaýtýanlar kim? Mu'min derejä ýeten, hakyky mömin musulmanlar. Şolara ýüzlenip Allah Tagala näme diýýär? Ýa eýýuhellezine âmenû, la tettehizû aduwwi we aduwwekum ewliýâ. Eý iman edenler diýýär. Siz tutunmaň meň we öz duşmanlaryňyzy özüňize dost edip, ýardamçy edip. Tulkuna ileýhim bil-mewedde, Olara söýgi-mahabbet berýäňizmi diýen. Tulkuna, berýäňizmi olara söýgi-mahabbet diýen. Ýani dostluk, doganlyk gatnaşyklarymyz diýen bolýar, bu doganjygym diýen bolýar, bu palanym diýen. Olara söýgi-mahabbet, gowy gatnaşyklar berýäňizmi diýen. Allah Taala ýazgaryp aýtýar. Wa kad kafaru bima ja'akum minal hak diýär. Olar size gelen zada, size gelen haka käfir boldular diýär. Näme üçin orsy söýýäň? Ýa näme üçin ýewreýi söýýäň? Ýa beýle kapyrlary söýýäň diýýär. Ýa beýleki müşrikleri söýýäň diýýär. Size gelen hak zada olar kapyr-a diýýär. Siziň Allaňyza ynananaklar. Siziň pygamberiňize ynananaklar. Siziň diniňize ynananaklar. Sizi duşman saýýarlar. Ellerinde gözlerinde oky bolsa atjaklar. Şu zatlardan soňam näme üçin olara näme gowluklar etýäňiz ýa gowy gatnaşýaňyz diýýär. Yuhrijuna rasula we iyyakum we pygamberi we sizem ýurduňyzdan çykardylar diýýär. Dogry dämi? Pygamberimizi we oňa iman edenler müşrikler nereden çykardylar? Mekke'den çykardylar. Näme üçin çykardylar? Näme günäler bardy? Sorag bermeli bu aýatlar okamyzda. Sorag bermeli öz aramyzda. O müşrikler Rasul Allany we mu'minleri näme üçin çykardylar Mekgeden? Erbet adamdylarmy? Ýok. Günäleri bardymy? Jenaýatlary bardymy? Ýok. Näme üçin çykardylar? Alla iman etdiler. Şoň üçin çykardylar. Zyna etmeli däldiler. Riba etmeli däldiler. Süýthorlyk etmeli däldiler. Ejize ganym bolmaly däldiler. Alla ikilik etmeli däl diýdiler, arak içmeli däl diýdiler, gowulyklar bilen zynatlanmaly, erbetliklerden saplanmaly diýdiler. Şu zatlar üçin hem näme, ýurtdan çykardylar. Taýyp, şu adam musulman oglanlar, musulman halklar, näme, musulman diýen ýurtlaryň özlerine musulman ýa özlerine musulman diýen halklaryň arasynda näme, hijret etmeklige sebäp boldular, näme, sezewar boldular, hijret edip gaýtdylar. Düşündiňmi? Ýurtlaryny taşladylar. Illerini taşladylar. Näme üçin? Hijret etdiler. Şolaryň içinde-de biz, alhamdulillah, Allah Taala özi ýanyna näme? Kim hijret niýeti bilen çykan bolsa, hijretini kabul etsin Allah Taala. Wa lillah, Allah'yň arzalygy üçin näme? Hijret edenlerden bolsun. Tayyip, biz hem özümize sorag bermeli. Oglanlar, biz indi şeýle erbet adammy kap dünýäde? Ha? Biz hijret etdik. Näme üçin biziň hijret etmekligimize näme sebäp boldy? Näme etdik bizem? Pygamberleň we ashaplaň eden zadyny etdik. Adamlar, bir Alla ybadat ediň diýildi. Dogry dämi? Alladan başga zatlaryňyza çokunmaň. Öz eliňiz bilen ýasap, ony Allalyk derejesine ýetirýäňiz. Alajydan peýda ýok, gözmonjukdan peýda ýok diýildi. Hana, Allaň näme? Rahmet gapysy açyk, toba gapysy açyk. Näçe sorasaň Allaň genji hazynasy mülki mizana Näme gerek bolsa Alladan sora Derdi ibereniň näme dermanam Allada Derdiň boldum onuň dermanyn Alladan sora diýildi Özüňe musulman diýen bolsaň musulman sözüniň talap etýän zatlaryna gel diýildi Özüňe mu'min diýen bolsaň şu imanyň sende näme bermeli miwelerini çykar diýildi Uýanym Kur'an diýen hakykatdan Kur'ana uýýan bolsaň näme diýildi Kur'ana gel diýildi. Özüňe Muhammed ymmaty diýýän bolsaň, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnedine gel, edenini et, gaýtarylyny gaýt diýildi. Şu zat üçin bizi kim saýdylar? Bizi näme? Watanyň, halkyň haýyny, duşmany diýdiler. Düşündiňmi? Itiň baýramçylygy diýip ite keramat berdiler. Iti hak hukuk näme? Iti gorarýarlar. Hak hukuk tapdylar. Emma musulman näme? Goraýan hak hukuk ýok. Düşündiňmi? Bir narkoman, geroin tutjak bolsalar näme? Hökman ondan-mundan dilhaty alýarlar, ondan-mundan şaýat tapýarlar.